alaba nahi duzuenean, Bai, Telesforo Monzonek Moligen Lefam Zabant antzerkeren espirituan sortu zuen azparneko handeria komedia orain ikusial izango dugu iduzkilore taldearen eskutik. Honen inguruan mintzatu gara Ander Lipustaula zuzendariarekin eta berauk honakoa kontatu digu. Ba, badu e, pixkate Monzonek esurgatu eh, zuen ba, e, eh, Molierren teatro hori ez da, eta bueno, argi dago e, hori jendeak ikusiko duela. Gero, ba, garai hauetan berez eh, uste dut obrak eh, gehiago irauten zuela eta nik ba, pixka bat e, eh, mostu egin dut arintzeko intentzio horrekin eta eta bueno, ba, taula zuzendari bezala pentsatzen nuelako e, mosketa hoiek eta musikarien sartze horrekin ba, pixka bat beste dantza bat ekartzen ziola obrari. Azparnen gare! Ba, mozketak mozketa, azparneko anderea obrak, hogei garren mende asierara, garamatza Bertako Euskaldunen historia kondatzen digularik. Besteak beste, Ameriketatik etorritako Euskalduna beratxorien haundina ikeria erakutsiz, edo aparientzia edo frantses izaten nahi hortaz trufatuz. Komedia klabean bada ikusiari izango dugu antzerkia, iduzkilore taldeak eskainirik.